necessas recicli plastajoin. Char la productado de plastajoi amasse en aerigas carbon dioxidon, esploristoi recomendas usi tiu cele plida ecologia electro. Sed existas ia pli bona solvo. Estas multae agioi civi dum la passintae iardecoi primultigis. Ne ciam avantage por la planedo automobiloi, exemple, stratoi, cae, compreneble, ancau en aerigoi de carbon di oxido. Sed aparte grandega estas la cresco ce plastagioi. Ecte la jaro 1950, la ciu jare productita quanto, pli altigis de 1,5 miliono datunoi al prescau 370 miliono datunoi tio estas la ducent quartec sep oblo. Ja intertempe la cresco mal rapidigis, sed ancorau crescas la productata quanto. Ciu tio devas esti tiel? Validas la cutima consilo. Necessas multe plida sparado, da anstatauigado, cae da reciclado. Estas clare, che tio havas consequenzoin, Quar como quin procentoi de la tut terai en aerigoi de varmdomai gasoi estas causitai de la industrio de plastagioi. Tio estas simile multe kiel la contribuo de la aviado. Antau nelonge studagio de esploristoi de la Universitato de Zuricho Montris, la plei granda parto de tiui en aerigoi, pro estas causitai de la productado cae farigas pli cae pli, char la productado pli cae pli translocigas al landoi ciel Cinio, cies energisistemo basigas sur carbo. Ses procentoi de la monscala electro el carbo, lautio estas consumatai por la productado de plastagioi. Tio estas nesame stulta ciel laminado de bitmono per electro sed estas malgrau tio chagrenige, che oni for bruligas carbon por fari el nafto plastajoin, kiwi poste ofte ancau estos bruligatai. Oni povus ansta producti produkti plida plastajoi per renovigebla energio, kiel tion recomendas la teamo de la Universitatu de Zuricho. Tio ja iom malgrandigus, la piet post signon de ciui tiui en plastajoi en pacitai plastajoi, ciuin oni jus consumas en ricae landoi tiel gaie, sed vere dauri pova, tione estas. Cai gine nion changas rilate al plen rubigio de la oceanoi. Anstataue necessus produkti multe malplida el fossilia plastajoi. Tio tamen ne signifas che estonte oni raitos aceti nur en vendeioi cun sen pacajai varoi. Ciu tion postulas? Tio ancora neniam provis tion, au tio estas benata per enviinda optimismo, cio concernas la pretezzo de la homoi shangi cutimoin. Sed tio signifas, cae giuste ce plastagioi necessas, attingi fermitan ciclon de carbono. Verscheinen in iam oni successos complete recicli usita in plastagen, sed nun tempe en la mondo nur proximume unus se sono estes reciclata. Tio estas ne cae tio estus ancau changebla, exemple per prescribitae quotoi, por en de reciclagioi en plastoproductoi anstatau el nafto, oni povas produkti plastajon ancau el renovigebla metanolo, set ne jesen limai quantoi. Do estu kiel cutime, spari, recicli, anstatauigi. Ciutio estas tro granda peno? La alternativo estus complete resigni pri plastajoi, set por tio ni de longe estas multe tro dependai de ili.